Oinuen helburu gisa, eh, ba, baginakien eh, zela lehen itzulian bukatuko, eh, eh eta gauzak tinko zire da, baina tinko izanez gure helburua zen lehen batzia, eta bon, hor, e, erabaki dugu, eh, laupondu antzina zartuz, eta be, guai bat da, lan bat eramateko biharin itzuliari buruz, eta igandean be, gauz hori trengatu behar dugu. Horrek, gara idu, behar bada, sola saldiak idikiko direla bezizere abertaleekilan? Be, eh, ez, bere janen duke eh, batukura talde bat eh, jane, ez duena politiko aldetik ez duena etikitarik eta bon, gure sedea betidaneko izatu da, badugu ere lan bat eramana, talde lan bat eramana sei laite hauetan programateri buruz eta zenpertarri gauzuri proposatu dugu, talde bat proposatu dugu eta programa bat eta hoi egituko dugu.